Kā ierasts eh, šis rīta cēliens klausītāji tavās rokās eh, droši dalies ar to, kā tev iet, ar mani, ar pārējiem klausītājiem padalies ar to, ko esi piedzīvojis par šo nedēļu kopš mūsu, kopš mūsu iepriekšējās tikšanās. Padalies varbūt arī ar to, ko esi dzirdējis, radio Marija, kas tevi ir uzrunājis, varbūt, ko tu esi piedzīvojis savā darbā vai savās mājās. Tad šāda dalīšanās vienmēr mums palīdz piedzīvot to ģimenes sajūtu, ko jūs visi uzsverat, kas ir būtiski šeit radio Marija ēterā un uh, Jā, tad arī ir kādi jautājumi vai komentāri vai ieteikumi attiecībā uz radio darbu, tad noteikti arī varat dalīties ar tiem. Zvanat uz numuru 67 969 131, rakstiet īziņas uz numuru 266 77 272 vai arī rakstiet e-pastu uz studijāt rml.lv. Priecāšos par jūsu aktīvu līdzdalību. Paldies visiem, kuri iesaistījāties katehēzē. Mums arī vēl uz pašām beigām atnāca īziņa no Ivetas. Esmu pateicīga, ka varu strādāt skolā par dažādu jomu skolotāju. Strādāju dažādās vidēs. Izaicinājums, ieslodzījums. Es pieļauju, ka izaicinājums ir, ka Iveta strādā ieslodzījuma vietā kādā. Um, Liāna Krasteņa mums raksta par to, ka Eh, viņai eh, piekdienas paiet pie ārstiem un bērnu audzināšanā un skolā, tad eh, arī ir invaliditāte, bet uh, Lijāna raksta, ka viņa ir ticīga un tic Dievam, uh, katru dienu lūdz Dievu pēc palīdzības un Dievs atbild uz lūkšanām. Uh, paldies, Lijāna, par tavu liecību, ka tu sarunājies ar Dievu un viņš arī uh, tev atbild un runā ar tevi par to ir liels, liels prieks. Kāds cits mums raksta, klausoties šī rīta katehēzi, radās jautājums, jau kādu laiciņu esmu darba meklējumos. Katru dienu lūdzu Dievu, lai palīdz to atrast. Taču vakar manī bija sacelšanās pat līdz dusmām uz Dievu. Dusmas, ka viņš mani nedzird un atkal mani pārbauda uzticībā un paļāvībā uz viņu. Vai sacelšanās un dusmas pret labo Dievu ir grēks? Nu, no, emocijas mums ir Dieva dota dāvana, vai ne? Un uh, emocijās, uh, emocijas mēs nedrīkstam apspiest. Tā kā, ja es piedzīvoju dusmas uz Dievu, tad uh, man, nu, tās ir jāizdzīvo, un tā arī Dievam jāsaka, Dievs, es uz Tevi esmu dusmīgs. Um, uh, Dievam patīk atklātība, ka mēs esam atklāti pret viņu. Tas nenozīmē, ka tagad vienmērot, kad es esmu niknas, es spēru zemes pret viņu gaisā, un, un, eh, jo bieži vien tad tajos brīžos mēs atceramies, ka Dievam patīk atklātība. Bet eh, tad, kad ir viss labi, tad mēs aizmirstam būt atklāti pret viņu un, un pateikties viņam par visu kaut ko un slavēt viņu. Bet jā, ja tu piedzīvo šīs dusmas uz Dievu, tā var būt normāla dabiska reakcija, un uh, Un uh, tu vari tad ar Dievu par to runāt, un kaut kā arī tad šīs dusmas, nu, dabūt no sevis ārā. Protams, ka kāds teiks, bet hei, dusmas taču ir uh, grēks, uh, rīkošanās dusmās ir grēks, emocijas pašas par sevi nav grēks. Emocijas ir emocijas, tās parāda to, ka kaut kas nenotiek tā, kā es to esmu iztēlojies, ka tas notiks. Ja? Tad mums rodās vilšanās, dusmas, neapmierinātība un citas šīs emocijas, bet tad, ja mēs uh, aizmirstam, ka mēs valdām pār emocijām, nevis emocijas valda pār mums, tajā brīdī, jā, tad jau nāk grēks, ka mēs ļaujam emocijām vaļu, mēs rīkojamies emocijās, grēks arī var būt tad, kad es kaut kādā lielā sajūsmā rīkojos un izdaru kaut kādu muļķību pārsteidzīgi, jā, tad tāpēc vienmēr arī garīgās dzīves skolotāji, piemēram, svētais Ignācijas ļoti ir uzsvērs to, ka mēs rīkojamies nevis emocijās, bet mēs rīkojamies un izdaram pārdomātu izvēli, kur piedalās mūsu prāts. Tā kā tas ir normāli un dabiski, ka cilvēks, kurš var strādāt, kurš grib strādāt un nevar atrast darbu, ir, ir nu, apbēdināts, ir neapmierināts ar situāciju. Šī situācija viņu sadusmo normāli un dabiski. Jautājums, ko tu dari ar tām dusmām? Es ieteiktu runāt ar Dievu par šīm emocijām, raudzīties, no kurienes šīs emocijas rodās, un tu jau arī tad, klausītāji pats esi daļai arī atbildējis savu jautājumu, ka varbūt tas ir kā tāds Dieva pārbaudījums uzticībā viņam, pacietībā, un es ļoti, ļoti ceru, ka tu izturēsi un izdarīsi pareizo izvēli, kad nāks īstais darba piedāvājums un nepalaidīsi šo iespēju garām. Ja, tā kā, lai izdodas, lai izdodas šajos darba meklējumos un lai izdodas saskatīt to iespēju, kuru dod Dievs, un kamēr viņš nedod, tad, lai izdodas, tad saglabāt to mieru un paļāvību un pacietību attiecībā uz Dievu, ja tas ir tas, ko viņš, protams, vēlās. Tā kā paldies, paldies par šo izziņu, paldies par šo dalīšanos, ļoti drosmīga dalīšanās, un es domāju, ka arī daudzi citi klausītāji var identificēties ar šo liecību. Tā kā, tā kā lai jums visiem izdonās, kur esat zaudējuši eh, darbu. Tagad laiks uh, dziesmai, un pēc tās tad turpināsim tālāk šīs dienas rīta cēlienu. 679 691 31 ir tālruņa numurs, uz kuru tu vari zvanīt klausītājs. Priecāšos dzirdēt kādu no jums, eh, kādu balsi, ne tikai savējo, un Ieziņas varat rakstīt uz numuru 266 77 272. Freedom comes like a roaring wind, waking me to life again and again. The joy it brings binds the fear in me. makes me dance and sing, breaks my silence. Jesus, I love the way you breathe. Jesus, I love the way you breathe. Oh. I know it's the peace in my soul. You're Radio Marija Latvija. Ir 10 un 23 eh, minūtes ar tevi ēterā priestris Pēteris Skudra rīta cēlienā. Mums ir piezvanījusi Marciāna ar kādu aktuālu lietu mums visiem, īpaši tiem, kas lūdzamies no rīta un vakarā. Tad Marciāna dodu tev vārdu. Lai slavēts Jēzus. Mūžīgi mūžam slavēts. Nu, es ieleunojos, sevi ieleunoju ar rožu krona lūkšanu gan rītos, gan vakaros. Nu, rožu krons ir tāda visātā vieta. Viņa, viņš ir jālūdzās savādāk. Nu, es nesaprotu, kāpēc vieni un tie paši cilvēki. Viņi varētu atļaut arī citiem piezvanīt. Labi, neviens nezvana vairāk. Es zinu daudzi cilvēkus, ka viņi personīgi jau sāk lūgties, neklausās pa to rādīju. Uh, Un tagad šodien ir brīvais mikrofons, var runāt, ko gribēt, un kur tad tās kundzītes ir, kas rožu kronī visu izsaka, visu ir, tagad var parunāt ar priesteri, es zinu, ka es pelnu grēku, bet, bet tā, tā tas notiek, es, eh, nu, nu, es nevaru pieņemt to, ka ka šitāds rožakronis. Un tad, kad pienāk e, e, dievmātes litānija un jāzepa litānija svētā, tad jau ir ar skriešanu, tur jāber kā pupas. Un to laika posmu, kas ir e, tās, e, tās kundzītes, visas nu, tik šausmīgi stāsta un ir. Nu, dievmāte zina, kur nosūtīt, e, kam ir jānosūta viss, e, par ko ir jālūdzās. Nu, vienkāršākiem vārdiem Nu, lai mēs esam jau vec, vecāka gaduma cilvēki, mums varbūt nav tāda, tāda pieklājība, varbūt kā, kā jauniešiem, bet jaunieši netiek klāt pie zvanīšanas. Jā, Marciāna, bet uh, varbūt tās, ka tad mēs varētu arī aicināt tos cilvēkus, kuri parasti nezvana vai kautrējās uz, iesaistīties rožu kronī, tad kā viņi varētu? Un kāpēc viņai vajadzētu? Viņi netiek klāt. Pieņemsim, es esmu kaut arī daudzreiz zvanījusi. Vai nu ir izslēgts, e, vai nu, vai jau ir aizņemts. Kā viņas pirmās tiek klāt, es to nesaprotu. <laughs> Rītā ir vakarā. Nu, Jā. vai viņiem tur ir citi telefoni vai ko, bet viņi, mēs netiekam klāt. Arī jauni cilvēki netiek klāt. Man ir pazīstami un arī nevar tikt. Un ja es tagad zvanu visu rožu kroni, tad man tas rožu krots neskaitās, ka man, man ir nolūgts. Man ir tikai nozvanīts un, un, un, un Eh, Spogas piesprādzes. Eh, nu, eh, skaitās, skaitās, Marcijā, viss vis kārtībā. Skaitās? skaitās, protams, ka skaitās. Galvenais jau ir nodoms, ka tu vēlēsi to darīt. Bet tad pastāsti, kā tie cilvēki, kuri parasti neiesaistās, kā viņi var iesaistīties Rožu kronī, kā, kā viņi var zvanīt un Nu, pirmkārt, jau vairāk ir jāreklamē to pa rādījumu arī. arī jo baznīcās ir vispār priesteriem jāsaka, lai lūdzu, nu, ka rožu krons ir tik e, svarīgs un viss, un lai viņi lūgtos arī vakaros, rītos. E, ļoti patīkami bija, ka bija 12. kaut viņš bija ierakstīts bet 12. arī varēja lūgties tā mierīgu galvu. Un es domāju, ka baznīcās arī priesteriem tas ir jā, nu, jā, jā, jāstāsta jauniešiem. Mm -hmm. Man ļoti gribētos dzirdēt svaigas jaunas balss, Mēs taču esam aizgājējies visas šitos, šitamo, eh, šitamos eh, gados, jā, bet jaunie cilvēki, lai mācās, man ir brāļa meita tagad pie manīm, viņa, viņa jau tik daudz gadu, arī 46, un eh, krustmeita saka, nu, Ingūna, nu, ņem palūdzies tā, to rādio, viņa saka, es neprotu, kā lūgties. Nu, bet nav jau viņu neviens apmācījis. Ja mēs tagad, kam ir viņa dzīvos pie mums, apmācīsim, gadiem, tad varbūt viņiem izzvanīs un būs. Mm -hmm. Viņa pat gribēja iesaistīties un viss, bet, nu, ka tur visu laiku tās pogas jāspaita. Jā, nu, nu nav. Tā. Nav nemaz tik traki, tas tik sarežģīti, bet jā, es domāju, ka Marcianai vārds vietā par to, ka mēs labprāt gribētu dzirdēt arī jaunas balsis, varbūt tiešām tie, kuri ikdienā zvanat uz Radio Marija uz Rožu kroni, tad varat um, varbūt pagaidīt kādu minūti, un ja tiešām neviens nezvana, tad zvanīt tajā brīdī, kad ir ēterā klusums, skan fons, un eh, savukārt tie, kuri kautrējaties parasti zvanīt, tad, eh, rekur, kā Marciāna saka, mums ir prieks tomēr dzirdēt jaunas balses, jaunas tādā nozīmē, ka dažādību, jā, ka nav visu laiku vienas un tās pašas balses, kas zvana mums, jo tā radio Marija ģimene ir diezgan liela, Saskaņā ar 2020. Eh, gada pētījumiem, tad uh, eh, 2020. Um, gadā rādījumā arī dienā noklausās 16 tūkstoši cilvēku. Tātad ir prieks dzirdēt uh, eh, vairākas šīs balsis. Mums ir vēl kāds, ne, vairs nav zvanītājs, tad uh, droši varat zvanīt uz numuru 679 691 uh, Ja gadījumā gadās, ka pārtrūks, tad zvaniet vēlreiz. Ja dzirdat klausulē ēteru, tad tas nozīmē, ka jums tiks dots vārds, tāpēc nenolieciet klausulī uzreiz jums nedod iespēju runāt. Savukārt īziņas varat rakstīt uz numuru 266 77 272. Un dodam vārdu zvanītājiem, kas mums ir sazvanījis, lūdzu. Nu, lai būs slavēts Jēzus Kristus. Mūžīgi mūžam slavēts Valentīna. Jā, es Marcianas kundzei simt, simt, simt procentīgi piekrītu par šito rožu kronīti. Līdz nu, Kāpēc rītā un vakarā, rītā un vakarā viens un tas pats, viens un tas pats, un, un tiešām cilvēki jau daudzi mani pazīstami, kas nemaz neklausās vairs rožu kronīti, nelūdzās vairs kopīgi, jo viņi saka, man ir apnikus, apnicis šitais te rožu kronīts ar šito te. Lūdzu, lūdzu, un lai neapvainojas tās vecās kundzītes, bet bišķi, lai dod arī citiem, dod, lai priekšroku arī citiem kaut ko. Es, piemēram, <laughs> varu tikties jau arī zvanušas. Pārreizes 15, 20 nospaidu, ko mēs tu ties pie zvana. Hmm. Jā, ļoti sarežģīti. Tas ir ļoti, ļoti sarežģīti. Un, un tiešām tas ir, nu, nav tik vienkārši sazvanīt vispār. Un, Un es jau par savu dzīvi gribu pateikties. Paldies Dievinām, pateicos Dievam viņai par šito. Es svētīgo dāvanu, ko man šodien ir piešķīrusi. Es lūdzos diemamiņu, diemami kaut nebūtu dziļa augsta ziema, kad varētu pārdzīvot un līdz baznīciņā tikt, jo dobali autobusi neiet, man jāprasa, lai mani kas aizved svētdienās un viss. Un pienāca man tāds no krustmētas tāds piedāvājums sargāt māju viņai pa ziemu. Mm. Jelgavā. Un es tagad jau šodien paliek mēnesis, ka es dzīvoju Jelgavā, un es varu dzīvot līdz pavasarim, sargāt viņai māju. Un galvenais tas jau ir, ka katru rītu es varu aiziet uz katedrāli, uz misi. Tas ir man ir ļoti, ļoti svarīgs. Tas ir viss baznīciņa mīļā. No rīta es radio Marijā neklausos, bet es ceļos un es eju, izēju, un kamēr noskaitu rožu kronīti, es jau esmu katedrālē. Un mīsē, un atpakaļ atnāk, un tad man ir radio Marija visu dienu atkal. Un, un pateicība, pateicība, es nezinu, kā pateikties Dieviņam, Dievam viņai par šito dāvanu, ko man ir piešķiruši šoziem viņa mm. manā nespēkā. Es jau varu aiziet uz baznīcu un katru, katru rītu eju. Jā, paldies, paldies arī par. Uh, Valentīna, tad jūsu, jūsu šo ieteikumu. Jā, lūk, aicinājums nebaidīties zvanīt uz rādījumu arī ēteru. Kas mums vēl ir sazvanījis, lūdzu? Nu, lai slavieties Kristus. Mūžīgi mūžam slavēts. Es atkal, man ļoti žēl, ka tā uzrūtaini tām ciemiņam. Es esmu viņam pateicīga un priecīga, ka viņas lūdzās, ka viņas zvana, ka viņas, un tik labi var līdzi lūgties. Nevajag spaidīt pogas, nevajag uztraukties, vai man savienos vai nesavienos. Man tas ļoti patīk, ka nav mm. pārtraukumu, nav ilgi jāgaida. Nav jāatkārto vadītājiem, ka zvaniet vēl, zvaniet vēl. Nu, tas ir vispār brīnišķīgi. Jā. Es domāju, vienkārši runa ir par to, ka, protams, ir prieks, ka ir cilvēki, kas mums zvana uz ēteru, kuri uh, uztur šo ēteru, uh, ka ir, ir balsis, kas lūdzās. Vienkārši runa ir par to, jo tiešām es esmu ievērojis, ka rožu kroņa laikā ir uh, nu, visas līnijas aizņemtas un cilvēki zvana aktīvi Bet uh, varbūt tiešām pirmie zvana tie, kas zvana vienmēr, gan no rīta, gan vakarā, tad uh, varbūt var izvēlēties uh, nu, tie, kas zvana regulārāk, uh, var pazvanīt uh, varbūt kādu reizi mazāk vai uh, pakavēties mazliet un dot iespēju piezvanīt citiem, jo mēs te diemžēl arī nu, nekad nevaram zināt, pa kuru līniju, kurš te pirmais atnāks, uh, bet... Uh, Bet uh, es domāju, ka ir arī aicinājums tiešām tiem cilvēkiem, kuri uh, ikdienā neesat līdz šim zvanījuši uz rožu kroņa lūkšanu, tad dariet to. Savukārt tad tie, kas zvanat regulāri, mēs jūsu balsis pazīstam un paldies, ka jūs esat tie uzticīgie Radio Marija varoņi, kas vienmēr nosargā šo dzīvo ēteru un dzīvo lūkšanu, tad varbūt kādu minūti pakavējieties pirms jūs zvanat un dodiet iespēju citiem arī pamēģināt, lai tad uh, lai tad visiem tiek. Un ja gadījumā jūs redzat, ka tiešām neviens nezina, nu tad jūs mētaties iekšā ar savu pieredzi, eh, glābjat rādījumu arī ēteru no eh, klusuma. Tā kā liels, liels paldies visiem, kuri lūdzaties kopā ar rādījumu arī, un liels lūgums tad nekautrēties arī tiem, tos, kuri nezvanat uz ēteru, eh, tomēr to darīt un pieteikties vadīt kādu no lūkšanām. Paldies arī Lindai, kur pie jāprecizē to, ko es sacīju eh, katehēzē, ka eh, Tātad eh, katehēzē mēs runājām par to, ka Jāzeps un Marija nesa nabadzīgo ļaužu upuri, šos baložus, un tad tā bija mana interpretācija par to, ka šīs austrumu gudro dāvanas ir iztērētas Ēģiptē, un ka uh, ar savu darbu Jāzeps nespēja nopelnīt turīga cilvēka stāvokli ģimenei meklēja Vatikāna mājaslapā, kur pāvis Francis to ir teicis, nevarēja atrast, tāpēc īsti nezinu, no kurienes nāk šī interpretācija, bet man izklausās, ka tā ir maldīga, jo, kad Jāzeps un Marija nesa savu šķīstīšanās upuri templī, tā bija 40. diena pēc Jēzus dzimšanas, un uz turieni viņi gāja pa taisno no Betlēmes. Austrumu ķēniņi vēl nebija atnākuši, jo viņi atnāks pēc tam aptuveni diviem gadiem iespējams. Var jau būt, ka neesmu vēl pamodusies un nesapratu, kas tika teikts, bet ja tur tiešām bija runa par šo šķīstīšanās upuri, tad labāk uh, jā, runāt kaut ko piekoriģēt, piekoriģēt šajā sacītajā, tad uh, es uh, piekrītu tam, ka uh, Jā, tad, kad viņi nesa šo upuri, tad viņi vēl nebija satikuši austrumu gudros. Pāvests Francisks gan runā trešdienas audiencē par to, ka um, Jāzepa darbs bija smags un tas nenesa lielus ienākumus ģimenei. To var atrast trešdienas audiencē, Tad, ja Vatikāna mājaslapā sameklē tās pāvesta uzrunas, tad var sameklēt eh, eh, trešdienu audiences un 12. Eh, janvāri, tad tur tas būs arī rakstīts. Ehm, jā, un tas neizslēdz to faktu, ka pēc tam, kad viņi sastapa austrumu gudros, tad visi šie līdzekļi bija jāiztērē bēgļu gaitās Ēģiptei pirms viņi atgriezās atpakaļ savā zemē, jo arī pirms austrumu gudro satikšanas Jāzeps joprojām bija namdaris, kurš, nu, kā prata, tā uzturēja to savu ģimeni ar savu darbu. Tā kā paldies Lindai par šo, par šo labojumu. Laiks nākamajai dziesmai, un pēc tam jau tad turpināsim ar jūsu zvaniem, ar jūsu īziņām, e-pastiem. Droši iesaistaties, vēl var paspēt šajā stundā kaut ko pateikt, padalīties ar pārējiem. Thank you patiesību šo ceļu uz debesīm. Mēs vēlamies, mēs vēlamies. atsigūšo, ceļu uz debesīm. Mēs vēlamies Jēzu godinā, tā kā rogu augstu paceļu, lai visi redz patiesību šo, ceļu uz debesīm. Mēs vēlamies, mēs vēlamies, mēs vēlamies Jēzu godinā, vēlamies, mēs vēlamies Jēzu godināt. Soli pa soli uz priekšu ejam, zemi šo mēs ieņemam.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 janvārī. Edvards ir uh, uzticīgs mūsu šīs stundas klausītājs. Paldies, tev, Edvards, par to, ka tu vienmēr aktīvi iesaisties un ka tev ir jautājumi, ka nekad eh, nepaliec uh, nu, tur, kur tu esi. Uh, Pāvests Francisks arī zvaigznes dienā uh, lika parodzīties uz austrumu gudriem, kuri nebaidījās uzdot jautājumus. Uh, Un eh, tas ir svarīgi, lai mēs varētu augt eh, mūsu eh, ticībā. Tad Edvards prasa, kāpēc rakstos ir teikts, ka svētais gars nolaidās baloža veidā. Kāpēc tieši baloža veidā, ko par to saka baznīca? Tad, godīgi sakot, es ehm, nu, grūti pateikt, kāpēc svētais gars izvēlās šādā veidā parādīties, piemēram, Jēzus kristībās, nolaižoties pār Jēzu baloža veidā, bet balodis vienmēr kalpo kā tāds miera simbols, balodis kalpo arī, mm, ja mēs varam atcerēties arī šo mm, nu, grēka plūdu stāstu, kur Noas tieši balodi izlaiž meklēt sauzemi un balodis tad ir tas, kurš atnes uh, atnes to olīvu zariņu un pēc tam jau tad paliek, paliek veidot līgzdu kādā kokā, ka tātad viņš ir arī šo, nu, jā, dieva klātbūtnes varbūt tāds simbols jau no vecās derības laikiem un tāpēc arī, uh, jā, Tāpēc arī tad varbūt viņš izvēlās kļūt par pats tā, parādīties tādā baloža veidā. Es pieļauju, ka tur varētu būt arī varbūt kāda vārdu spēle, kādā e, valodā, kas ir varbūt saistīta ar garu un valodu, tad tur būtu jāpapēta egzeģēze vairāk, tiksim, e, ebreju valoda vai, vai grieķu valoda, kurās tika pierakstīti svētie raksti. Bet, nu arī, jā, tas e, var mums kalpot kā ikdienā, es, piemēram, ieraugu kādu balodi sev priekšā, tad tas var man atgādināt par svēto garu, kurš vienmēr man ir līdzās, un nekad, nekad mani neatstāja. Tas ir tāds, uh, arī šodien tas var kalpot kā simbols Dieva klātbūtnē. Īveta raksta sirsnīgs paldies par šīs nedēļas enerģijas pilno mūziku. Radio klausos rīta stundās līdz 11. lai sveitīga nedēļas nogale. Paldies, Sīveta, par uh, šo uh, novērtējumu. Tad kāds no jums pateicis par sveicienu dzimšanas dienā, Eh, paldies, eh, ka novērtējat. Jā, mēs tad arī tiem cilvēkiem, kuri, kuru kontakti mums ir pieejami, mēs tad cenšamies, eh, cenšamies iepriecināt gan svētkos, gan arī tad nosūtīt kādas programmiņas aktualitātes par to, kas ir, kas notiek Radio Marija. Ja gadījumā tu vēl nesaņem informāciju, uh, tad vari atstāt mums savus kontaktus, vari rakstīt uz e-pastu info.rml.lv, vai arī ja vieglāk, tad tieši šodien arī pie mums dežūrē biruta. Pie info tālruņa numura tad vari zvanīt uz numuru 67 969 128 un biruta pierakstīs tad tavus kontaktus un mēs arī tad tev sūtīsim vēstules, sūtīsim sveicienus un programmu un jaunumus par to, kas notiek Radio Marija. Eh, tad eh, Ruta mums raksta, paldies par svēto rakstu meditāciju pēc pulksten 12. Eh, vai dienas laikā tā tiek arī atkārtot. Pagaidām, nē, pagaidām šo, jā, liels paldies, protams, diekonam Ivaram, jezuītu diekonam, kurš veido šīs meditācijas lūkšana ceļā. Paldies! Eh, viņam par to, ka viņš arī ir gatavs dalīties ar šīm meditācijām, un mēs tās varam atskaņot šeit rādījumā arī ēterā. Pagaidām tās skanēs pusdienlaikā pēc eh, dienas vidus lūkšanas, ja būs iespēja, eh, varbūt tad arī ieliksim vēl kādā laikā. Bet pagaidām tas skan tad pusdienlaikā. Uh, Jā, joprojām par rožu kroni ir ieteikumi izteikt eh, konkrētus nodomus, eh, un ir tādi nodomi, kas te atkārtojās gadiem ilgi, bet eh, jāsaka, ka ir arī nodomi, kuri ir uzklausīti, un par kuriem mums klausītāji ir dalījušies, ka tiešām vairs neraksta šo nodomu, jo Dievs ir uz, uzklausījis lūkšanas, un tad ir gan nodomi, kas atkārtojas ilgāku laiku, un tad ir tāda nodomi, kas atkārtojas ilgāku laiku, un tad vairs neatkārtojas, jo Dievs ir atbildējis uz lūkšanu, tad pienāk pateicības. Es domāju, ka arī ir svarīgi tas, ko mēs varam papildināt, kad mēs sūtam šos lūkšanu nodomus, ka tie ir arī pateicību lūkšana nodomu. Jā. Pateicība Dievam par saņemtām žēlastībām, pateicība Dievam par atbildētām lūkšanām, tas arī var būt kaut kas tāds, ar ko mēs varam uh, papildināt uh, tās lūkšanas, kas tiek nolasītas šeit ēterā. Uh, Regīna raksta, parasti klausos rožu kroni, paldies visiem zvanītājiem, uztraucos, ja ilgi nedzirdu kādu. Pati zvanītu tad, ja tiešām ilgi nebūtu zvana. Lai visiem laba veselība un labs prāts, lai mīļais Dievs mūs stiprina pazemībā. Regīna, nu, ja tu vēl līdz šim neesi zvanījusi, tad es ieteiktu pamēģināt pazvanīt pirms vēl ir tas klusums, jo mēs priecāsimies dzirdēt arī tavu balsi un rekur eh, gan eh, gan eh, Marciāna, gan, eh, gan eh, mūsu pastāvīgā klausītāja Valentīna un citi, kuri dzīvo no rādījuma arī vien, tad viņi priecātos dzirdēt arī tavu balsi, jo viņi dzird jau daudzas citas balsis, pazīstās no galvas, bet tā mūsu ģimene ir daudz, daudz plašāka šeit rādījuma arī, tā kā es arī pievienojos tiem, kas saka, ka mums vajadzētu, nu, tādu lielāku dažādību, uh, tajās balsīs, kas izskan ēterā. Tā kā visi tie, kas līdz šim vēl neesat zvanījuši šovakar, pamēģiniet pulkstens septiņos vakarā, jau zvanīt laicīgi iepriekšējā noslēpuma laikā, un tad uz līnijas pagaidīt, kad dod jums vārdu. Mēs ļoti, ļoti priecāsimies dzirdēt jaunas balsis Radio Marija ēterām. so worth kopā ar tevi Radio Marija Latvija. Jā, paldies visiem, kur iesaistījāties šajā stundā. Es domāju, bija ļoti interesanta stunda, kurā gan varējām padalīties ar to, kā nu kuram iet, gan arī varējām tad pārunāt Radio Marija, nu jā, šīs te aktualitātes attiecībā uz rožu kroni. Aicinājums tad uh, Tiem, kas ikdienā nezvanat, būt drosmīgākiem un zvanīt uz ēteru, un savukārt tie, kas zvanat regulāri, tad varbūt paciesties kādu minūti un e, ļaut pazvanīt citiem. E, tad e, kāds no jums jautā, kādēļ vairs neskan no rītiem dzīvējā rīta cēliens, parasti ir vai nu atkārtojums vai nekas. Nu, lūk, <laughs> šis rīta cēliens notiek tiešraidē, un es atbildu šo īziņu tiešraidē. raidē. Eh, kādreiz mums eh, nu, nav kāds rīta cēliens, piemēram, otrdienās eh, jā, mums ir vajadzīgs kāds brīvprātīgais, kas vadītu šo rīta cēlienu. Nav, kas novada reizēm arī kādā citā darba dienā. Tāpat arī sestdienās mums nodarītu, noderētu brīvprātīgie rīta cēlieniem. Tā kā, principā, ja tev ir iespēja klausītāji kādu dienu, pulksteni desmitos šeit būt ēterā, uh, un rīta cēlienu vadīt, eh, runāt kopā ar mūsu klausītājiem, tad eh, lūdzu pievienojies. Tad eh, mums ir lielāka iespēja, ka rīta cēlieni biežāk skanēs dzīvajā, nevis ierakstā. Tā kā, jā, gandījumā arī šīs īziņas autors ir pieejams pulksten desmitos, tad lūdzu piedāvāju uh, nākt palīgā vadīt kādu no rīta cēlieniem. Tas noteikti palīdzēs mums uzturēt šo dzīvo ēteru, palīdzēs uzturēt iespēju sazināties mūsu klausītājiem un palīdzēs tad arī Eh, Radio Marija pildīt savu misiju, būt par satikšanās vietu eh, visiem, visiem klausītājiem. Nu ko, es ar eh, to no jums tad šodien atvedos. Paldies par šo interesantu ēteru. Tiešām liels, liels prieks par katru, kas iesaistījāties un, un man tas sagādāja lielu prieku un es ceru, ka arī pārējiem klausītājiem tas bija noderīgi satikties šeit ēterā, dzirdēt vienam otru, un tad eh, pavisam drīz došu vārdu Līvai, kura mums pastāstīs tad par jaunumiem un aktualitātēm Radio Marija.